Kaurafonian rafonian dube Iepa, iepa, entzule, ondo etorri gure afonia irratzaioko bigarren programa honetara e, eh, Gaurku benetan programa ikaragarri zedeku, entzungo zinu moduen soinu potentez beteta Eta bueno, horretarako hemen maizien betiko moduen gure lankidiek Asier teknikari maizien, Markel Karrizketa Eta gure gaurko inbitau berezizek, hemen deko guz, e, dube taldeko, Imanol Jareño eta Ier, bikote. mikote? Abartzaldeon, Zelan gabiz ba, bikote? Ondo, ondo, ondo, ondo, gabiz. ondo, ondo, bueno, lehenko eta behin egon gitorritxek e, gure laizia irrati honetara. Eta e, eh, placer badala guretzako, zuek ebertan aukitxe. Zuen proiektu azaltzeko eta lehenko eta behin Zer da dube, nortzuk zari o nortzuk osatzen dozue? Bueno, eta behin, mihizke behar izuei egon eh, miratza gaitik, goetza egon behar placer bat damen e, eh, otia. Eta, bueno, ba, dube, ba, Imanol Jareño, e, bajista beristarra. Iker Hernández bateria durangarra eta ni aiertagirre gitar joli eta bezlari xe berriztara, dugu. Eta du izena nundi ator. bueno, ba, e, du behizena eh, ez dakit, eh, bueno, aier, konta zuiz, e, zuen bai, garaian, e, ez nuen eh, taldian. Karo, <laughs> marroi ez botariri, ez da? e, Naiko esen bastante barregarri xe da, edo ez dakit. Bueno, absurde. Absurde, bai. bai. absurde. Eh, sin más, eh, Batxillera hasi ginen, beste formazio bat eta bar, eh, hasi ginen eh, eskrat izenagaz. Dala, e, eh, uste, e, eh, sonrisa, loko zezer, e, eh, no, norbegi edaz. Ezin maz. Baina, hasi ginen oran. Eta konzertu bat edeltzeko, ja, jibete bat faltazan edo lako zezer, eta ja, hasi ginen dudetan, aber izen hori gure ginen, e, orkestu ba, gure lehenengo konzertu, edo gu eskrat moduen orkestu. Eta ez ez egin nion. Eta, bueno, bastio pasatzen hasi ziren, ez ginen tempetan nizen bat bez, eta horreko egunen erabaki binun zeizen jarri kartelean, porque bestela, oza, ez ginen, mo, ginen, baina... Claro, izen bari garraro otxu. Izen bari izango esan. <laughs> Eta patien, e, bateri okuritu gakon. Ba, justo hor, bi durankoko ginen, eta bi berrizkoek. Eta bedu, keda como el culo, bortu ba, <laughs> <laughs> du erabaki ginen. Eta hori, ba, hola, nire... Eh? Bai. Oso epiku, eh? Oso epiku, eh? oso laburau, eh? Hori, ba. Ondo, ondo. Eta bueno, dube moduen, e, ze urtetan hasi zinen edo, eta alde moduen no sortu zan, e, eh, zeintzu sorrerak, nun zelan erabaki zinuen sortzie, sorrera jaiotza hori nundi dator? Ba, xera baten, e, taldie sortu ginen Iker, Hernández, gero eñautarmentia, mentia, eta bera bestari zesan, eta nik gitarrakin. Eta justo ba batxi, lehen, mo, batxillerreko ere batu ginen, eta jureke hasi, jotzen ginen instrumento bat, ba, erabaki ginen e, sortzie taldie. Mm -hmm. jotzen ba Fre Juan Tumarragako e, eh, berrogeita margarren urte horreneko e, eh, olan kontzertu beresi baten edo alako zer. Mm -hmm. hiru bertsino. Eta hortik eharrera ja ginen batzen hiruro batera, baina eh erakinun ba bueno, e, gitar, gitar jole bat edo falta zela edo pizkatea komplementetako edo falta zela e, jendia. Eta hor ikero le sartu zen. Eta bueno, hortik egonen urte batzuk egiten, usteot ez dakiz sortu zela batxillerako urtia, ez dakiz izan 2017 2018 mhm. urtean. Eta, bueno, ba, bueno, gero demorekin bat, ba, eniaut, iztiere da baki zauen, eh, jarraino sartu zenan bajo moden eta nia zinitzen abesten, eh, gero demora paso zen, eta bai ikerrek egin eh, eta horrein arte, ba... Bai, bai, ontsa zauzule legon kontzertuna, goratzen bertan egotiez, eh, joinun eh, jaialdi berdinan eh, txipenekin, Eta, bai. bueno, ja, zirkola <laughs> sagatute edo. Ja, <laughs> sagatute edo. Bai. Bai. batera jorzi nuen desberdinetan? Ez, baina eh, justo ba, euren lehenengo kontzertu. Ondino, ah. du ez ez sana, baina oi, ah. euren lehenengo iker gainaut eta jertene baterako kontzertu hori. Mhm. Ah, ondo, ondo. Da, ba, bueno, gero gentie, eh, jun, jaz eta apur bat eh, Lutasunegaz bebai, junzari apur definitzen, eh, zuen estilue e, bueno, entzun dugu, ez da? Oso doinu potentiek, ez? Oso doinu rasgauek, ez? E, eh, Injerrazkoaz. Zelan definiuko zinuen e, zeuen musikie? Ba, ontxe bertan... E, roketik azite edo laro gita amarrareneko soinuetatik abiatute e, gutxate dube edo gure buruendeko egun musika e, usteko bitarteko bat da. Mhm. Ba, musika danak edo gehienak modu, baina, bueno, e, gure bitarteko hori ba, gordintasunez edo injarro horraz e, mhm. da, edo abia puntutxat. Bai, eta, bueno, bilekera ikusteko edo, ba, ointxe sonatzen nahi daren abistixe, bada, maketaku, eh? Mhm. lehengo formazio bat, eta e, igertzen da, ba, igual, da, amase, amasortzi urte gaz edo, megoa konsumitzen gehi nuen musika gehiena, ba, igual zengo zen, ba, ba guraso kasentzun dugune. Mm -hmm. Juro eta margarena edo, bari, Le musikie, mm Pink Floyd, eta, bar eta bueno, pizkanaka pizkanaka ba elutasunekin be bai, ba guk garatzen junga musika hori eta gure gustuek eta orain arte, ba jarriak esan dagoena. Mhm. Eta oin disko barriz e, eh, aiatara dozu, eta ez dakit, moten dago, zentxasin jo moten dago, e, eh, ba, dadala lan bat, e, e, ba, mimoa zin jeku, e, asko mastik hauteku edo, ez, ez dakit, e, kapa asko dago zela moten dago, zentxasin jo moten dago entzuterako. E, bai, kantak, bueno, kantak eukindabie prozesu luze bat, bakotxak, E, hasieratik e, kantuak egiterakuen edo konposak eta prozesu hori asko luzetu da gero e, lokalien bertan e, behin da berriz e, jo, du, jo, eto, jo eta maketatu dugu eta bueno, estudiora ja inautekin, e, zestoan egrago ginen, e, gaztein estudiotan eta bertara luzien la, kantak oso landuta ja, mm eta ginikune e, ze, ze soinu edo ze kanta mota eh, oso argi eh, genekon zelako inzengoz eta gero ja berak estudio zen bertan jarri zen beste bueno, puntu edo kantake oso txeko. Mhm. Eta eh zegatik aukeratu zen duen e, beraz grabatzi, eh? Inaute gaz, inaute gaz, inaute grabatzi, Ba, bueno, beran referentzia oso onak eukio guz beti, bai beran musikari moduen grises eta espalaken, mhm. eta gero batez be Nik ustote erabaki hartu ginule e, bertan grabetako ziurteko disko entzuten. Ah. Bai, hori da. <laughs> Eta esan ginen, jo, eske soinu hau la hostia, eh, eta e, pizkate kantak be moldatzen ziren soinu horretara. Mhm. Eta ba, horra, ginen. Mm -hmm. Gero nunun igual espalak badala zuen referentzietako bat Bai, bastante bai, oso, oso fanangaz Ni prezera aki <laughs> <laughs> aso konsumitzat eta asko, asko, asko tara Bai, oza, eniat azkenen gitar joale moduen, eta ni gitar joale izan dabe bai nire esko motibatu ez den, ara jutie hmm. ikesteko mazkena da. Hmm. Oza, ja, disko bat eh, grabatzie, mo, bakarrik e, zure produktori edo, oza, esan eh, da, emoteko edo bakarrik ez dugu ikusten, bai, esperientziak lortzeko eta hmm. jakintasunen lortzeko eta ikes, ikesteko da, bai. Mhm. bai. Bai, bai. Gero be, bueno, sabixila oine <clears throat> sorkuntzan hildotik eta botaten, ez? Se eh, Grabaketak eh, nunin jozu esan eta hori. Gero ni beha tenzinua dituzte adibidez, eh, album barriko <clears throat> eh, diseinu, ez? Eh? Tapan eta diseinuek, ez dakit, eh, zozer, sozer, aipatzea dikosunen inguruen, ez? Eh? Benetan, ikusgarri ze diez, ez? Eh? Bai, ez negarrak edo abestiko, ez? Eh, dibujo ebe oso politxe da, gero agertzen da bai lorontzi bat eiru loragaz, ez? Be bai... Gero hiru lora horrek bai eh, bai. implosion eta moduen edo explot bai. moduen, ez? Bueno, bai. esan nahi badeko edo ez dakit. Eh. Bai. Bai, hmm. horreganak Osa... badeko. Hauen landure da. Bai. Bai. Bastante landu gainera. <laughs> Sin más, ba, junginen egun baten eh, tabernara, topara labakitzera berse, hostia, hain ba, <laughs> diseinua gazeta dana. <laughs> Eta xinien berbetan eta Ba, ongo zan ondo, ba, oza, hori, ez ere da beste izan, más menos da diskoan portadan resumen bat edo. Eta, maskena, bueno, ba, esatzeko bizka portada, <clears throat> el lorontxie eta hiru loregaz, ba, iru lorak gu gara. Eta portadan agertzen da, edo, zen da, kanpotik ikusten dana, ba, bastante irudi normal bat da, ez? Oza, eh, lorontzia zuzen dau, e, lorak sano edo, bai. oza, ondo zuzen bebai. bai hmm baina gero atzeko partin eta ikas batera hor estan daitzen dabil. Eta mm -hmm. guk horregaz transmitu nahi dugune, bat da, abesisien bitartez, ba gureko, oza, gure barneko kontu danak edo, edo kesak edo, ba horrek estan daitzen duztu euskuela eta abesisien bitartez azaten mm mm-hmm. ditugula. Eta pixka komentetako zelena joan zan, eh, zan eh, horren, eh, zan eh, diseinuena da. Ori diseñoan ez du. Eh. Ba, nei o sea, beste bai, mo, esan nahi edo beste sentzu bat eta berri sendeko lagun bat, eh, Carlos Berrizbeitia, hmm. bera da e, eh, Maraski, o sea, bai, lari, Margolari e, eskultura bai eta bar, artista bat eta Ba, pixkate beste zentzu bat emoteko edo beste balore bat gehiago emoteko ba, berakin eitzie pentsau ginen. Berak lehenengo ba, diseinuak eta bar e, lienzo baten egin zauen. Mhm. Eta berak ensi ez daki erabiltzen e, iPadak eta ez daki hori erabiltzen, oza, ez daki zelan hori eh. edo ez daki eh, mm -hmm. ez, ez Orduen baga, bera, kiston esfortzuaz eta kiston pasientziagaz lortu zauen. Eta gero diseinuan gestiño edo ba, guken ginen gure auto autogestiona dute. Bai, e, fizikoan e, dauen e, bai, letren e, zelan kokatu, eta bueno, en maketazio dana guke jogu e, burukan. Txatu bai. egin dut, <laughs> txatu egin dut. Ma, <laughs> ba, bueno, lortu ginen eta... bai, bai. bai nik ganera esan du zuena, ez? Eh, bai grabazinu ez lan dauen enge, bai albumen make, o diseinu eta asko zaten dauen lazuetaz, eta bai asko zaten dauen lazuetaz, nietzako eserrez da abestizek, ez? Azkenien nik usteot, ez dakit, igual txartu da dut, baina hori dala zuen esentzizi moduen, ez? Azkenien... E, Dino zu, ez? Abesti simple hauek azaleratzen lortu dabe izkutuen zauena, ez? Azkenien, uste du bai, e, kantak eta sortzeako orduen, ez? E, eh, zirkulue izten dozuela, eta zuen esperientzia personalak eta kontetan dozu, ez? Emo zinuen bitartez eta, ez? E... Bai, guztiz. Bai, justo kantu honetan, kantu honen letra, e, bai, guale azkenetara izen zan egiten. Eta ja gehunden pizka prozesu horretan, e, ze irudiemon edo ze kontzeptu emon dizkoai, Eta ukurritu diakun, ba, kantu ebera izetie diskoan edo gure musikan eh, adierazle. Mhm. Eta, bueno, zer ez da, kuriositate moduen, e, eh, zer ez da, justo kantu netan, azaltzen gabizenak gu garena, bueno, e, kontra zan hori, ba, politu, polite irutu diakun, eta holan geratu zen. Hmm. Mhm. Horre, aipatu zu, kontzertuena, bai. ez dakit, bada zozen nahar zukuen irustez, ez? E, bueno, ba, abesti batzu sortzen duzu zela, baina kontzertu baten e, arabera, edo kontzertu baten bueltan, edo e, topatzen duzuela, ba, mesu bat egoti, ez? Osa, e, hmm. ez da iguel e, oiku edo, bueno, edo kaso askotan izan alda, ba, abesti batzu sortzea zin maz, solte da e, zentzu handi barik, baina zuen kasuan ikusten da, ba, bueno, ba, badauela horre esportzu bat, ez? E, bai, oza, azkenien, eh, igual instrumentala sortzerakoen edo ez dugu egiten sentzu bat az porque gure sortzeko modu egin alda alde batetik, baten batek, noiz behin igual ideia batek hartzen dago etxetik eta hortik gero ja dano batera garatzen dugu baina batzutan da, azten gara jotzen eta apatien zo zirutzen da mm-hmm. eta hori ari hartzen dugu eta gero ja ba, amaitzen da besti baten Gero egize da, bari, leiterekin eta bai, ba, bai, nahi egon lemon zentzu bat, ba, bai, oza, esperientzia pertsona bat eta guretzako bai osea, garri zedan e, eh, letra bat eitia. Bai, nik uste dute eh, instrumentalki bala disko rokan barruen oso zabala, eta justo e, eh, ginun ginen letren bidez, e, bazauela kanta ganak e, modu bat, e, zelan e, azaltzen ginen gure barrutatik e, espresio behar hori, Eta hori zen zala pizkat, eh, kontzeptua, letren bidez, ba, kantanak eta lotxie. Letran kasuen, bueno, eh, hainbat die, eh, igual, eh, aipagarritxek, baina, ez dakit, adiez, eh, momentu baten zaten duzu, eh, eh, gizarteak finkatuta dituen estereotipoi aurre egitea, robota gara, sentimendurik ez edukitzeko ezituak, eh, gero, ekartzela eh, ontan bizitzeko prest egotea, E, gero beste eh, letra baten bezaten duzu, e, eh, ez dute zer esan idatzi ditudan amar mila zirriborrotan. Ez, e, e, ostra, e, bada hor e, e, bat edo ez, e, zer... E, Bai, justu azkenengo esaldi hori, badatu horre bai kontzetu horren atzetik, mm. zelan, e, bueno, e, kantak idazterakuen, e, kanta pare bateko ikindabek, kanta, osea, letra bat baino gehiago. Ja, eta jundi jundie garatzen, eta justo, ba, esperientzio horretatik edo, e, idatzi gogu edo gure sentimendutak idatzi gogu, baina beti ezti izene balio garrisek. Edo mm -hmm. gu, gutxat besti izene nahikuek e, sentitzen dugu nadirazteko. Mm -hmm. Ba, hori, idazti eta ezetarako balio izetiega horbe ba, diskonetan badau. Ja, eta gainera, osea, jazta letra bakarrik, baizik eta... Osa, diskuen, lehen gaino gaipatu dau. E, salotzen, abesten denak lotzen dituen e, eh, kontzertu edo letrak die. Mm -hmm. Musikalki, ba, besti batzuk, e, igual lehen golaukotien sortu egin duzan, baina ja grupo, oza, taldien e, bidie hartzen dauen e, bitartien, Eta horren, karo, ez, ez, izan zelan oso ondo batu, ba, dibidez, e, zer ez da bat moduen e, galderak batekin. Galderak zan, lehen go, mo, edo e, sortutoka bestize, bai. beste letra bataz, mhm eta horrei buelta emon, not, emon ginen eh, letrakin. Lotzeko ez darekin adibidez, mhm. edo lako mm -hmm. kontzeptuek. mm bai, ba, gabiz beste bide, bide hori jarraitzen, eta igual urrengo disko, ba, igual ja danak bebai instrumentalki igual zentzu geixo bebai lortu aldabe. Mm -hmm. Ba, nien, e, eh, sortze prozesuen hor dau atzien lan bat ez na ikusten, ez da? Eta, e, bueno, zuen kasuen musikari ziak izan da, ba, abesti batzu dauz, Ba, karo, e, horren atzetik dauen lan guztiz eta e, albolatu dana eta ez dana ondo urten. Eta hor sortzen den askotan ezin egona, ez? E, eh, sortzaile eri sortzeak gano jode, ba, ez gustora geratzi, Ez da, nik hori letra hau irakurterakoen sentidu dutu da hori, ez? Jode, ba, askotan ez duzula lortzen eta ostra, ez mila da, mila, amara mila zirri borro, ez? Na, ba, botasunak, zakorron, bai, bai. zakarrontzi botasunak, ez? Olako bai. bai. unik eselan bizi dozu, ja, <laughs> gorrak. Bai, gorrak edo naturaltasunez, azkenien ez gaforza hau. E, hainbeste mimogaz gure izen dugu egin lan hau, e, ez gazela edo zer, edo zer gauzakin konforma hau. Hmm. Eta, bueno, behinen de gure izen dugu, dana, danak ingustera geratu, eta kan, kantak e, kanpo geratu die, letra kanpo geratu die, arregluek kanpo geratu die, eta, bueno, bapizkate horti doie baina ez fustra, azkenien e, eh, geratu gazenak ingustu geratu gaz. Bai, bai. beste ate batzuk zabaldu izen, baina gero bestaldien ez aurkitu ez ez, ma ba, bueno, buelta hogaz eta benetan gurio eh, gure bidea aurkitu hagu. Mm Bai, eta jo, nitzako hori, osea, diseño atletik brutal, soinu atletik itzela, eta gero letra atletik e, <laughs> poesia pura, eh? Bai. Engu igual, e, eh, jogurotzuet, oiu abestizen inguruen be, berba eh, apur bai. bat, hasi igual entzulientzako be oiu abestize ipiniku, eta gero nen inguruen be biliko gara berbaien, zen nitzako, e, osea, oio ipurtize ipinizte azalien, eta benetan, zetakako jun psikologora entzuizue <laughs> Así que, beste barik, zuegaz duen oiu abestizea. egiteko Ondoken mesetan ez egoteko Zizte maetza partan ez jausteko Libre Hortan, hemen entzun dugu, dube taldien e, eh, oiu abestize, e, barriro be e, eh, oio ipurtize, pini jate. <laughs> Hor kantan amaiera motan zuen hori espitz poesia hori, beretan oso, estakit, oso existenziale ditu jate ez, aldi bat apuratolan oso nilisti ez, oso danan kontrakue, baina gero zuen duben hori ez, e, garela gai, ez, gure biztiak eta aldatzeko, ez, zaten hori. Ze gara, e, eh, gali gabeko txorizek, ez, zaten eh, bai panpin edo, zan da, marrazki bizigabeak, mm. baina gero hori, ez, hori, esaldi hori, libre izan, libre gan, libre bizi, libre hil, inorke ezin zaitu lotu, ez, maitatu maite duzun hori eta gortatu mintzen zaituen hori. Itzela, zelan sortzen da olako poesia katxarro bat, edo, zelan... Daron arti nin josue, baten ideia izin da, hau bat poeta eh, taldien tal dien, zelan sortzen dozu olako... Ez, eh, hau e, aiek tek esan kontsuetoz, zen bere bai. pagafa, zan lokale, eta baitu mutile kaudekot, eta holan mota zaren. A ver, bastante... itxela, itxela, eh. Da bastante rollo, historia zen de flipau, da, da, da baina uda baten, junintzen eiten eh, berristik turmaletera eta volta bisikletan, ni bakarrik. Ni alforjegaz, junetak garek, eta ni ba nire buruak inbatera, eta, bueno, ba, hmm. amendikara, eh, ez dakit hartu du pasona esan, e, mal ordu edo gehiago, e, gainean, bakarrik. Orduen, e, ideia sortu ginen justo, bideia egin baino harin hau, eta orduen basen, ba, fungo nagaratzen letra bat, e, bueltarako, eta ber, e, data eta bueno, ba, karo, eta ba, koitza maitxarakuen, ba, orneroken denbora pilo bat, e, letra keiteko eta pentsateko eta abar. Orden ba, sinintzen pixkat idazten, ba, por lo que venía, oza, sea, mm -hmm. pixkat hori, eta karo, ba, jabidea maiera handiz estribi joen, ba, konturatzen na, ez? Sugaz, ez da pertsona fiziko edan, nire buruakin batera nahuenien, ba, mhm. onartzen naz, nina nahuenien bakarrik ez dote, ez, ez dote ikertzen beste pertsonarekiko, eh, esan da, eh, kritikarik edo ez dakite, eh, mm -hmm. olako zentzu hori. Eta parrafada hori, ba, jasin zen, ba, olako momentu mhm. baten, e, Bestori zio, oza, esteko beste... Ba oso politie eta benetan eh, esan nahi asko gaz, ez? Eh, oso, ez dakit, brutala nahi benetan, eh? ez dakit, bai. Eh, zuri bemarkel bai, oro... zuzen, Bai, oro, oro letra oso elegantide deko zuzela, Eh? Eta mm. kasunetan, bai, bai, ez bai, ez dakit, ez dakit, ez ez dut esango poesia, baina igual eh, formaltasun edo beste ikuspuntu bat emoten dutzen e, eh, letretai. Mm -hmm. Osa, nik erun aldu ez letra batzuk, baina egize da, jarraino fina guedala. E, eh, Ez dakit, bai, izkuntzan edo forman adibidez, por menos, bai, zango neuke. Eh, tikizmiki. Dala, eh, bueno. <laughs> bai. bai. Obsesiño, eh. Bai. Ba, talde basari, es? Dara hori hartia, bai, Batek idea bat eruten dau, ba, batek erunan dugu duen ritmo bat, es? Beste batek eh, letrasati bat, baina honetan oso... Ez dana mine eta morrutik eta ez, oiu garena garrasi horretatik ez, baina beti aldaketan kutsu emoten dutze zue beti ez. Esari bakarri mine eta morruen geratzen, baizik eta beti, ei, bai. zubideko zue eskuen ez, aldatzeko aukeri, eta jo, benetan iruditate mesu bat oso brutala, eh? Bai, bai. bai kasunetan gainera e, norbere burue e, onartzi eta ba, hortik asti e, e, osak bai, aldatzen edo ez, eta interesanti ez. E, ez dakit, hor zueke ikusitio bai e, e, zaiela eta e, askotan gaur egun gazti igual e, zikritzea e, goza pilo bat, e, asko egiten dozu, E, gero bai e, gizarte mailan igual ez da, jo, gaztiek gaur egun e, ez dira ezertako mugitzen, ez egin inungo keskarik, interesik. E, zu esan bizi dozu hori, ze, ze zintzasinio dugu Bai, a ver, nik uste bai orokorrien e, ez, dut, ez dakit osasu mentala inguren, baina, bueno, por lo menos e, barnek eska horren inguren, ba, pizkat e, tabu tema, bueno, gaixen e, hori, ba, pixkanak, pixkanak, ba, hori, ja, pizka, galtzen dabil edo eta ikusten mozue gaur egungo talde ise geixenek horren inguren berba dabe. Mm -hmm. 80 garren da izan zen dana politikoa eta dana horren hmm. inguren ibiltzen zen, bai amen eta estatu batuetan, adibidez Raitza ez batzin edo edo eskorbuto bat. Hmm. <laughs> Baina gaur egun ja oia entzun dio leta politiko eta kuriek be bai. Pentsen, e, niri daue eh, sali asko gustatzen jaten da e, pertsonala politikoa da eta gizan nahi, egiten dugun dana, mm Bai, bai. Ez da, ez dinot partidista bezik eta politiko izen alda. Uhum. Baina, e, gaur egun dauzen gaiz eta talde geizenak horren inguren behiten dabe. Uhum. Bera, kesketaz e, eta nik uste dutela da, eh, e, zozer e, gizartea deuken kontu bat. Mhm. Bai, bai, e, lehen burrukak bazien e, aiektak izan da moduan e, letren inguruen edo bertan e, jaetzen ziela. E, nikoin sentitxo behintzat, e, ba, gizarte hain, doiela ontxe bertan, eta e, hainbeste presiño zentu aldo gule, zelan eh, irtengo da ze kanpora burruka edo e, guztetan eixakunen gatik burruka egiten, gu etxera altxe eta, eta bagaze hmm. gure buruakine berbaiteko kapaz. Orduen ba, pizkate hortik hasite, bada oso politikue, gero eh, beste bide danak e, eh, jorratu alizeteko. Mm, bai, interesanti da, ze segurante munduen, e, eh, dekogun lerronka hilaltzai handu da, e, norbera onartzi eta norbera situetien mundu honetan, ez? Hmm. bai. bai. Bai, da horregaz batera, ez, ba, norberan apurtu, libre izen, eta gero hortik, ez, Urtan di bai burruko danak, ez? Nik kanta horregaz bai, beste duda bat, hau ja, purba, ja, nivela bajetako, ez, nivel intelektuala. <laughs> Estarriz zelan, eh, gusan, hau, <coughs> kontzertu bat emoten dozue, da, zu abeslari moduen, ez, ez, Zeran, gratziatzu estarriz, ez? Eh? eh momentu bat da oso, ez? Oso bai. tono bat, ganera eh, musiki belaguntzen da baina oso gruntz oso eta oso bai. Bai. urratu emoduen, ez? Osa, eh, orokorrian, konzertu mainera beti amaitzat bastante kaskaute. Osa, <laughs> hori holanda, gainera, bastante energiku ega holtza gainen, osa, eska pertsona bastante mokel dibiltzen gatsanak, osa... Mm, eta gero eta gehiago, porque gero eta kontzertu gehiago emon gerotako eh, gero eta komodu hau gauze eh, holtzan, eta mhm. aparte ja bezitzen be, asko esperientziatu dagoz, eta gupe disfrutzateko momentu gehiago dukoz. Eta hau ba, bai di babai, gainera bestiago gazkenengue jotzen dau. Hmm. Orduen... Eh... Baspada, baspada. Ola, ba, espada. Baiz ba, <laughs> ba, agotza bakarrik, eh? Osa, ba, bai. soinu bai, soinu epe bai oso, oso gogorrak diez, ez? Eta, bai. Osa, gude eta maitu bizuetan, danok, ez? Bai. <laughs> bai. Ikerri bai. be baterian bai subitzen da bastante. <laughs> Baina, bai, osa hori, ba, justo hori atzan partetik, justo abesti hau neko kosei da besteko, hmm. porque gitarrak dekon arreglue, gehi speech hori eiti eta horren eh, independentzia okiti eta bastante saia da eta se hace lo que se puede. Bai, eta gotxa, igual hori baino gehiago, estudiosan gogoratze gogoratzeot eh, eh aize falta. Eh, Ise ti ara Bai, hori parte ka, parte ka parte porque bestela no uh -huh. es Gero, eh, disko, disko barri badau kanta bat, eh, ba, justo entzuten genuen garen bitartien komentatu guzta, bada, kanta bat deko zuela, apu bat, eh, balada erantzatik ez nauna, ez ah, Bueno, hmm. Rokero tal balada hori, ez da? <laughs> Ega, ega, deitzen dana. <laughs> Eh, apu bat urtetan dala, ez? Es? Eh, bueno, estilo barri da, baina, bueno, zoa etxo, ez da? Entzungo bai. Ura, dauena urbil badago Zertan ari zara Ez da faltan botatzen daukasun hori Denboran galdu artean baixe fonduen entzuten gabizena, egan abestize, e, toa ba, kontau, ze, ze topau dozu e, bala txonekin. <laughs> kontau alba. bai, a ver, hau gehizen bat baixe esan nik ekarritako, etxetik ekarritako e, ideia bat. E, ez dakit izan esan, ni hasi egiten abestia bakarrik, eta gero, ostia, esan nahi, ostia, hau pena barizu da, oza, benzi dau eta erungote lokalera. Porque bastante pertsonala da, Bueno, arrima mateko historia da, eh, parece mítica historia de, <laughs> de esto. Baina, bai, oso hori, zentzoretan ba, desan dugun, eski, gu musikara biltzen dugu gure kesak e, ateratzeko, eta justo ba, momentu horretako keska hori, ba, hori izan. Mhm. Eta... Ideia oso balada izan. baina, bai. bueno, gero lokalera erunde, ba, asko baratu ginen, eta... Bai, de hecho, hasieran... Eh e, hasi ginen hau garatzen edo aierte zegoen eh, akustikakin, batxien bertan eh, bai akustikakin e, garatu zaren ideia. Eta zaitu ginen horraz jagetzen, baina bueno, gero denborakin e, kontura ginen ez, ez zala gure formatu edo gure gainera ikusite zelan juten dien beste kantuek, eta bueno, e, pizkate modatu ginen. Ja, lar desentona igual, ez dela bai. ez. Bai, bai, bai, bai, soinu aldetik, eta bueno, e, komposizioa bai badala suabitxua baina bueno, zaitu gaz, bateriak be adibidez jarritzen dabe pisu hori ukiten edo dienaiko... nahiko oza, fuerte jota eta ez dakit. Mhm. Orduan, ma, ba, bueno, nahiz eta bala izen be zehatu gaz eh, integretan eh, beste kantu ekiko. Hori bai izen da zuen asmo bat eh, disko eh, eki ez da? disko baten zentzuen boti ez da? Bai, bai, bai, bai ez dakit. Gero grabaketan ba inautek eh, eh, kantadanak eh, nik ustote eh, tratu berdine edo oso ekin dabiela. Osea, dana sesiño baten eh, grabaute, osa, kantuen artien eh, ez dakit uniformatasun bate bat emantea soinu aldetik. Mhm. Eta lehenengo ze ganentzuterakuen niri argitu esten hori indarra. baterien e, indara. Seguk ez genekon e, kontzeptuain rockeru igual e, yeah. Mhm. kantuenetan. Eta, bueno, holan geratu da, eta oso pozik. Bai, eta hori, eh, bizkate, ontsa da bila, ba, hori, bat be, kontraportadan pixka sentzu hori. Mhm. Azten da baladakin, eh, galdetzen gauzak ez, e, estribillo beda nora goaz, nora soaz, nora noa, nora goaz, pixkate, oso sentzu hori, pa, oza, ez esan, e, oza, bai, nire igual toksiko, no, tasun moduko bat ez, Osa, nora goaz, nora soaz, eta gero nire burure galtzen Nora noa, benetan nora noa. Baina lan dabe, noie, porque bari galtzen nora goaz. Hmm. Osa, hor jaraitzen dut, hor jaraitzen dut. Eta, e, abez izan zu eda, bastante baladita edo, baina gero da momentu bat, oin, oin apurtzen dana, hotza apurtzen da dana, eta bizkat, ba, lehen gutatzen dana, estanda da horretara. Hmm. Hmm. Bai. Da, nik, eh, bueno, emoetxukan dela apur bat, asier. <laughs> Bai, eh, parkatu. Galdetzen juna zena. E, Kuriosia jot, zesto jaki, bueno, talde batzu bai jendabi ez ez, eh, ze album danak ez, eh, igual kantak orden baten entzumir dizinak ez, entzu berezi bat hartzen da biena, beste batzu egiten dabez kanta soltiek, zuena ondo aitzeko albume zelan gomendatzen duzu, kanta soltiek entzun lehik ez, da storytelling bat moduen eh, kanta batetik bestera loturi egin jozue, edo zelan planteau duzu albumen egituri edo. Ixenek ba, esolte izeti, eh, bai, eh? Bere oso tasunien baina bai eguale kantuen e, eh, dinamiken gatik, intensitatiek zain duz edo bai dauela zentsu bat. Mhm. Osea, Osa ez mesuen, baita, bueno, e, Eta kontzertuen be, kontzertuetan e, orain, orain arte mondakuetan e, ikusi egu funtzionoa da gela, ze e, eukiegune zezlista preparaute izen da diskoane ordena, gehi bi kantu hartien, e, zienak e, eh, zara kanpoen geratu zienak. Horren, mhm. ba, bueno, e, ikusi ba, funtziona da, dela pizkate dinamika hori. Mhm, mhm. eta gero, bai dauzela bi kantu, e, batera irten zienak, eta berez e, zauen planteauta, batera juteko ze, bai letra aldetik, eta baita instrumentalki bat ere egiten zen eta bueno, naturala egiten jakune hola nirtetia, baina gero diskoen bertan me bai, e, separa hoguz, ozak. Ja. die, kuriosiades, horrek abesti bizek. Eh? Eh, malkoak eta negarrak. Hori, uh -huh. egitea, lehen malkoak eta malkoen ostian dator negarrak. Hori begaletu gure notzu, bai, <laughs> ja, hori bai. bai. Hori, separa hogin ba, bai, bai, bai, pixkat lotzeko beste musikalki edo lotzeko beste forma baten. Eta bai, hori. E, justo aipatu duzu e, ba, kontzertutarako zelan prestatu zuen eta eta hmm. bueno, e, akordonaz ondela e, paratazte e, e, Zaldibarren josen duela mokersen despegidan ez dakit zelako aukeri zintzen hori Ba, itzela jotzi e, bai, ekas Osa, guretzako eta uste dut bai e, diskon edo egerri aldala beraien e, influentzak edo, ba, dibidez oiun e, speech horretan, hmm. da nahiko mitiku eda mokersen. Eta, ba bai, guetzako plasera bada, be aldatetik bari musikaki eta guetzako referentzia bat edo zelako. Baina mhm. mm bai, pertsonalki eta lagun moduen, e, eh, guetzako ba, kriston eh, plaserra da, e, beraien kontzertu agurrien, ba, ba guk okero egiteko agurtzeko. Bai, bai, zentsu askotan gainera diezu, e, diezu urbilekuek, e, ikeren izenien egin goderla, baterianak, mm -hmm. e, berak beti zeten dau, e, baterian e, eh, ontxe bada esten eta jagitzen bada hain mugildute, bueno, bere bizitza dala, eh, esan aldogu, mhm. e, eh, mokersen e, baterian gatik da, zirren gatik. Mhm, mhm. eta gero guka txikitatik, e, bueno, gaztetatik ikusi guzen mokersen kontzertuek, e, eta lehenengo gozi da batera jote gule, igual. Do eta, e... du eta mokers. Ez baten jokin aurreko formazioaz. Ah, vale, kulturetxean, eh, kulturetxean, baina, bueno, bai. bai. Eh, principio se formatu definitiboa edo. Bai. <laughs> bai, ta de hecho comentaba dicen jo, ya eh, eh, euren azkenengo biran kontsitu eh, kontzitu eta kontzeptu bat jauzi izan de hecho. Ah, bai. Eh, Bilbon eta izan San Kriston pena se jo. Bai, gu eurengatik eta bai eure gugatik, ba beti eduki gu harreman e, eta ta hmm. bai. Hmm. bueno, mokar zen momentuz agurtu jakuz, ez dakigu <laughs> No sarte, espero da egun eh eh ba hasier bultetan lanean sozialan eh, topatzi e, ez, jarraitzeko polituaz, eta eta bueno, horrekoen duzen hemen eta bai. bataio eh, eh, bai, bai, bai, bai. Bai, ganera politik, ez? jo, gure lehenengo afoniako saioen mokerzuk eta bigarnien zuek, ez? Ganera ainarremanon aukin eta bai. guretzako oso politik, bai, oso politik da ta Da bueno, oin be holtzan inguruen eta kontzertu inguruen gabizela, nipe pe kuriosidade bat dekotze, ez dakit jo ondo. Se planteamiento de Cosuen e, eh, urrengo aste hile urteetarako, kontzerturi bai Cosue, ze asmo de Cosue etorkizunerako, eh, e, da EP motzien, erdizien, luzien, ez dakit jo eh, ondo mm. pentsatu de Bai, bai, oinarte, xa me neko pasiga ose mundu Eh, maitakin eta kopurakin be bai. Osea, disko ateraino lehenago ja sei zazpiko bat kontzertu egin izan lotute, oza, bastante ondo dauela el diskue atera barri dagoenean. Eta oinu da, ma, ba, bueno, lan kontuen gaitik eta pixkate zentzu horretan, ba, esteko gain beste ere ezin izen dugu lotu kontzerturik aukerak egon dia, baina ezin izen dugu hori aurrera eman. Mhm. Orduen, e, bueno, ez dakit oinu konfirmoa lan, baina, bueno, urritik aurrera kontzertuek bat Mhm. Bai, bat baiko konfirma dute, bentset. Hori, ez dakigu esan aldan edo, ez dugu esango. Bueno. <laughs> o sea, no, no es nada de <laughs> hype, baina, bueno, no sé si se puede decir, orden. Si hay ratia da oso, eh, oso eh, así que es sano beto, eh. Baina, bueno, pues ya caso, ez dakitan, eh. Ba, bueno, momentu hori daiko gu eh, lehenago kontzertu moduen. Uh mhm. -huh. Eta oinu dan, ba, abendik ebiliko gazela gui bai, ba, bueno, eh, behaie bai, ikusiogu aukera, ba, barriro lokalien sartzeko, eta pizkate... Eh, e, orain arte biliga zela bai zuzenekue prestatzen eta aurretik eh, diskue se dana jarraien junda e, ba goguek bai e, barrure sartzeko eta gure gure barruen bilatzeko bagiro mm -hmm. eh kantuen bile juten edo bueno ya se ide ya te te Eta la bia ebero <laughs> Hori bai hau geratu da. <laughs> Seinale Intrigue. Ondo, ondo. Eh, nikoin, asier, eh, teniko bilartien joan pasara ipinjen eh, iktu abestiz, eh? Dekot, galdera bat oso... Ez que denpora guztien barrutik eta... Eh, izeleke, ez da izango... Kuriosia Eh... Ikutu flamenko edeko zabesti honek asiran eta gero erdi aldien edo Zer da apurat, nire adibidez flamenko asko entzuten dut eh, adibidez Eta bai asieran eta gero bi eta eta mazei garre minutuen Apuntatute egotela <laughs> Ez, autoen juar, asier, zandela? ez dakit, jemoste zen zazinu edara, hona apurat, kejio flamenko moduko, ez, e, doinu bat, ez dakit, e, aserta ez duten aserta, baina kriston kuriosiede okino, ez hau, galdetu enbitziet, fijo. <laughs> bai, nik ustat progresinio badala flamenko, baina gizan guk ez teko guinengo loturak flamenko badaz. Bai, zoze gintxugu, zoze solti, baina. Bai, zoze solti, oza, bai, bai, bai. Ideia zizan, eh, ez dakit, ikera zizan, jotzen, Es, bai, bateria, egin, egin asirako rifa, eta gero pentsak inoz lan e, biteratu ba, estrofa pixkat, ba, erritmori bajetako. Eta, claro, iuntasun e, eh, toke bat emoen egin zen, ez? Pero hmm. iuntasun eti sortute da hmm. eh, hori sortu zen. Mm Eta funcionaba. Bai, bai, bai. Ba, eskeren da flamenkoan e, eskala frigia oso, bueno, euren flamenko etxute osunien edo e, se identifikatzen da, eta justo ba, progresiño bai. hori deko eta, bueno, hori deko berez eh, konsientzia bakarra eta musikalki e, eh, nahikue. Bai, bai, Baina <laughs> berez ez da usortute flamenkoan ez da egite. Ez, ez, ba, guztiak un melodia hori eta eh. holan geratu zen. Eh. Bai, baina oso burti diate, ez? Eh? Ganera, jo, zuen abesti eta letra askotan be bai, ez? Hori, apurat garrazi hori, ez? Edo e, ba, zelan gure inguruek e, tristura hori sortzen dozkun be aipatzen dozu ez, eta flamenkoen keji hori zan, jo, haber gure taina bien, o haber dini paranoiak dizan, eta esan du, galetu bitzien, fijo, fijo. Bai, eta bai, bai izan daike, eskotan guk sortzen dugu, e, ba, igual momentuen e, entzuten ari gara esan taldien inguren. Mm. beste, ez iturri batzu deko guzen da hori dauz, baina momentu nintzuten dugu zena bebai, asko respetatzen dugu. Hmm. Eta igual esen lehike momentu horretan, ba, ni egon nintzen lagot, ez dut biba grado, da hmm. talde bat Kordobako eh, eta erabiltzen hmm. dabe, hori, flamenko hmm. folklorie bastante, nesetak, bizarroke, oskaina garrasik, bai, bai, bai. galasiasko mentaldi edan, eta igual momentu horretan hori paso altzan ba hmm. seguramente hmm. eh hmm. bai bai baina hori intentsu ten beraien diskogaz eta papatien bai. ba alako eh esto bat bai. eh, agertu zen bai gainera holako ideiak nahiko espontaneak izeten die bai, lokalean bertan sortutako eta gustora dagoz ba holan geratzen da ez toguz moten vuelta bai bai baina asko gustoia te ganera referentzia eta bai bai bai Eta bueno, e, ba, bueno ba, beste bari, bikote, e, bueno, ba, eskerrik asko gure estudi zuen egotiarren, eskerrik asko guaz erratatxo hau kompartitzi arren, menetan plazer bat izin da guretzako. E, mm -hmm. Beste bai, bari, haupa dube, haupa zuek, e, <laughs> eskerrik asko tortzi arren, da bueno, ez dakit. Berba batzu gure duzuez gure entzulintzako bota, ba, ordeko zue. Hore bai, ba, mi esker zuei, laizari irratiari, e, zuen lana gaitik, eta bebai ba inguruko, eta igual ez inguruko e, etorkizun baten, ba, hau tza modiarren, eta hori, mi esker dana gaitik. Mm, hemen bai, gomendio bai. bat, bai, e, e, jende giri entzutera disku, e, ez, e, plataformetan eta, e, merzi da bosorik entzutia, bai, Oh, bai, bai, ba, ni, nire partiti bai, ba, eskerrak, besterik ez, e, tarte politi izen da, eta bueno, ese oso gustora gona zera hemen. Ondo, ondo. Ba, urrengo baten ja bertan be ongo sarie, fijo, urrengo baterako badituko txigu, aurrepetidu emida, así que bueno, beste barik bikote, eskerrik asko, haupa zuek, gora dube, eta eskerrik asko zuri bentzule, irratizien bestalien arren. Beste barik, urrengo baten entoriko gara, afonia, afonian beste saio bategaz. Agur. agur. agur.